Música神秘之同大家見面啊！今日咧出咗我哋嘅伊士曼七彩弧形闊銀幕啊，因為就人馬沓雜噶嘛，就好多朋友喺度啊。咁就阿 Billy 大家認識啦，係嘛？咁就另外隔離嗰位咧就係阿黃振宇師傅，係嘛？咁我哋今日係非常之高興，都好榮幸咧請到黃師傅上嚟嘅嚇。咁呢個係一個緣分嚟嘅嚇。誒個中嘅原因咧，我睇下我應該交唔交代啦嚇。咁但係首先一樣嘢咧，就介紹咗一位朋友嘅書譯先啊。咁阿 Stan 誒佢都上過嚟噶啦。 咁嗰本誒、呃、英文書咧，就年零之前咧，我哋已經喺度節目介紹過啦。係。咁啊，即係好事多磨，就即係呢本中文版咧，就我今日收到啦嚇。咁入邊有我嘅序言嘅，咁啊，希望大家就多多係即係如果有興趣就買本睇下啦，係嘛？嗯、好啦，閒話休題啊，今日咧就呢、這個題目咧，事實上我哋都甚至即係好少處理嘅嚇。嗯 就因為素來咧，我哋對即係實被認為係 V V 揾揾嘅嘢咧，誒、呃，我哋都係稍為小心嘅。咁但係咧，阿 Billy 上嚟之後咧，就嗰個反應相當之良好啊！咁我再次多謝阿 Billy 咧，就係、是、收收視保證嚟嘅呢個。咁我喺度提咧，就要講一樣嘢，就誒、呃，因為有個別嘅朋友咧，佢誒、呃、見咗 Billy 上嚟之後咧，就即係詢問有關一啲，譬如話係遇到誒啲。呃 誒、呃、問題嘅嘢咧，就想透過呢個節目咧去誒、呃、聯絡阿 Billy 嘅。咁誒、呃，我喺度同大家好好嚴肅嘅陣容講，就誒、呃、我哋係唔會做呢樣嘢嘅嚇。誒、啊、阿 Billy 退咗役㗎啦嚇，咁、嗯啊、所以大家即係有類似嘅問題咧，就誒、呃、我我諗用你哋自己嘅方法去去處理啦嚇。咁、啊、我哋都希望話，即係如果我哋有機會嘅話，有機即係有緣分嘅話，我哋都請啲。 即係相關嘅朋友上嚟去即係講解俾大家聽啦。咁、嗯、今日誒、呃、即係阿 Billy 啊，你首先咧就因為阿振宇師傅咧，我哋都啱啱認識啦，嗯、就勞煩你去介紹阿黃振宇師傅啦。OK，咁啊喺之前啲節目度咧，我都提過咧一樣嘢。如果啲堅嘅茅山師傅咧，如果出去做事啊、清屋啊或者捉嘢咧，係唔需要用嗰啲符咒嗰樣嘢咩法器。 一杯水就得噶啦。咁、嗯、我之前提過嗰位咧，就係、是、我個道兄啊。咁我道兄啊，阿黃真人就係、是、呢個咧茅山啊青竹觀音真心教嘅。咁就如果喺我我哋咁嘅嚟講，簡單啲講講彈數咧，講個三十彈到啦。OK。咁以後如果你話有啲咩問題嗰啲咧，或者點樣咧？ 其實揾阿黃真人處理，因為我退咗役，黃真人就而家係弘法。咁啊請請大家，OK，以後個主角唔該擺翻落嗰邊，OK。因為點解我哋已經越嚟越嚟越唔見㗎啦，越嚟越消失㗎啦。即係但係呢度我哋睇睇啦，就誒我自己啊幾圖啊，我呢個節目我哋就唔做中介㗎。明白明白明白。咁你哋即係要有啲咩處理就你自己諗辦法啦。我哋好講呢樣嘢嘅。明白。咁我有第一樣嘢，我想問咗阿 Billy 先啦。嗯。 誒，其實我揾你個原因咧，就因為我最近都聽到好多人咧，就因為遇到啲誒、呃，即係比較難處理嘅問題啦，難處理嘅事情啦，佢哋就會求助於呢方面啊。嗯。咁聞説好多都俾人係誒欺騙喎。誒點講咧？呢啲嘢，如果佢揾得求助呢啲嘢嘅人咧，佢係自己知道係好大問題。咁啊，嗰種問題就係無形嘅，亦都冇人會理解到。 只有呢個世界，只有佢先至會理解到。佢同任何人講都唔會明。咁佢嘗試去，因為現實嘅環境各樣嘢已經處解決唔到，亦都解有時解釋唔到點解會出現呢啲問題。所以最後咧，佢會求助於呢啲嘢。換言之，就係佢可能經過好多方法都處理唔到。誒、呃，最後呢個就係 last resort 嚟嘅。最後，最後即係好多時候，我我講或者咁講。誒、呃，我講個例子，我講個現實例子就話、是。 誒、呃，其實以前我哋有一，我有一，我講我個人就話有一段時間就係點解單單做嗰啲嘢，去到埋到口都食唔到，好、嗯、奇怪個。你話一兩單呢啲叫偶然，十單八單呢叫必然噶啦。咁、嗯、但係人哋做到，點解你你會去突然間咁樣斷咗？去到好似條橋，咁你 久而久之積咗落去，覺得係呢件事唔係一個巧合，你慢慢就會咩？咁好似我哋當時咁樣有一出咗有啲問題， 我求助於阿道兄，咁啊、哦，點解？哦，原來咁樣，有啲嘢阻住你，點解阻住你啊？因為要孤立你。哦，呢、個問題連我都處理唔到嘅，因為嗰啲已經去到妖級嘅。好啦，咁阿道兄就幫我清理咗。咁啊，所以就即係用一個方法啊，例如好似話真係講聽就聽得多，叫咩咧？記樹記山嗰啲啊。 但係我真正體體體會過咧，都唯有我哋呢位道兄嘅啫。所以我就係話咁樣。點解佢哋會會產生？有陣時有陣時就話，好多人話點解會嗱？第一再講點解俾人呃？因為佢有問題。佢有問題，佢點解會俾人呃咧？因為佢遇唔啱師傅，遇唔啱師傅點解咧？個 佢個緣分未到。咁、好似我哋嗰啲叫做行運啲，即係嗰樣嘢，或者啊點樣，個天都憐憫我嘅。咁、我會遇到啱嘅師傅，咁、所以我就解決到個問題，就唔會俾人呃。如果唔係咧，你可以使百幾二百萬， 最後都係冇結果。百幾百萬唔係好多啫唔好喎。唔係咁啊咪叫咩人啊？係啊睇咩人啊？你住公屋咁百幾二百萬，你你淨使都唔使使啦，咪係啊，買唔到層樓嘅，O 啊 K。即係方面係嗱，另外一樣嘢咧，我哋真係不厭其煩啦。咁啊，但係見真逢真，見真啲即係朋友啊、師傅，我哋都問呢個問題嘅。嗱，呢個世界上有冇性交改運呢樣嘢嘅咧？誒啊有啊，黃真人答我就唔贊成呢樣嘢咯。即係太多人太俾人呃就係咁樣，性交嗰樣冇可能啊！ 上天同唔同意一樣嘢？我諗如果咁樣講，大家都會明白一樣嘢，梗係唔同意啦。違背咗嗰樣嘢，違背咗咁嘅嘢，你話違背埋你屋企添，咁你哋屋企嘅先生、屋企仔女知道會點咧？我唔贊成呢樣嘢咯。阿長哥啊，我哋俾啊，我想我想咁講，唔好意思打斷咗大家。啊，等下啊，黃真人介紹下佢嘅門派先，好冇？好好啊 OK 我自己咧就係、誒門派就茅山青竹觀音針身教。 誒、我太師公就係月傳師，就係、清末嘅時候。我師公就係真壇，四十年代嗰陣時。我師傅就係李洪，六十年代嘅。我師叔咧就係、張化雄，我大師兄就係歐昌。我諗呢個門派呢啲師傅名，我師叔啊，個個都應該都識㗎啦。嚇、咁我呢啲我知，我諗我師傅到依家師叔嗰啲全部都離開咗三十幾年㗎啦。啊！依家就去到我哋咯。啊！ 咁嗱，就因為我哋對誒誒茅山嗰個歷史唔係太熟悉啦。咁啊、譬如阿阿誒師傅你一路去跟翻呢條呢條線嘅時候，其實應該係係係邊一個門派，或者係係係傳師承邊邊個嗰、個嗰、個誒、道家嘅嘅部分嘅。其實師承我都可以屬於道家。如果講真，茅山都幾千年歷史，都可以咁講嘅。如果我哋嚟講，我師承邊個咧？我哋就從 我哋個太史公，我清末開始計咯，計到依家。如果再數上去就太長啦，唔知點數嘅。咁佢嗰個地理嘅位置喺邊度嚟㗎？譬如地理位置講話茅山咧，點解叫茅山咧？喺個以前咧喺個山喺個茅屋入邊。 我祖師喺嗰度修練嘅，所以啲人俗稱咗變咗改咗叫茅山，唔係依家嗰個龍虎山茅山。哦，唔係嗰個嚟嘅，唔係兩樣嘢嚟㗎呢個就哦哦啊啊！又喺歷史上就叫以為佢係嗰個啊，譬如有三兄弟佢姓茅嘅，係啊上咗個山，唔係唔係咁啊叫唔係茅山，其實唔係咁樣嗯嘅嚇。因為我哋茅山咧，青竹觀音上茅山法主，我哋係啊郭秀全先師；係下茅山法主咧係胡化王先師。哦胡秀華、胡阿輝係我哋符壇師公。 哦，咁但係呢個上茅下茅係點分法？上茅咧行正法咯，哦下茅咧有時咧比較還行啲叫做會陰法嘅嘢。陰法啊因為我哋咧茅山嚟講咧，所謂叫做修練茅山，去到某一點咧，可以全家沾恩嘅。嗯即係叫做連自己嘅細路仔啊，各方面啊都會沾恩。哦咁咧，我哋叫做講究叫做誒、呃人走咗之後會點樣？我哋講叫做 有個地方去咯。我哋如果譬如我哋茅山弟子嘅走咗之後咧，可能會去到下茅修練，慢慢再上翻上茅。嗯，即係一個等級嚟嘅呢個，係係啦，OK。嗱，咁我哋即係單刀直入啦，因為即係頭先我都帶起個話題咧，就係咦今日點解我前一排我都話 Billy 咧就，譬如話人生入邊咧，你遇到啲困難嚇，咁啊 Billy 嗰個講法就係話有陣時啲困難你覺得唔係意外嚟喎，唔係 即係你你你你呢啲誒誒即係誒冇原因喎，係你覺得有原因，冥冥中有原因，但係你理解唔到，咁有陣時就要改啦。咁啊，你譬如話一個人咧，佢條命同埋佢個運咧，我哋點分法嘅咧？其實咧，我啲命就注定㗎啦。 都要睇個人嘅做法好唔好，人嘅嘢命就佔七分，運靠自己去點去收都佔三成嘅。 有時有啲緣分嘅嘢碰到，可能你真係身上有啲人碰到啲唔好嘅嘢啊、鬼怪嘅嘢啊，但係有時你對住某些人講鬼怪，人哋會覺得你係咪黐線㗎？咪揾揾啊！但係如果真真正正碰到鬼怪啲人，佢真係求助無門嘅，佢自己內心入邊係知道有嘢入邊影響到佢，自己知自己事。又唔敢同人哋講，同人哋講，同一個講、兩個講、三個講，黐線嘅咩？邊度有呢啲嘢㗎？ 你話其實佢調翻轉，佢仲好痛苦嘅。係解救無緣。好，真係揾到啲去法師去處理嘅，有啲可以幫到，梗係好啊。處理咗一次、兩次、三次處理唔到，佢又好失望。因為啲法師有時話：得啦，處理咗啦。因為我覺得好多嘢出邊啲法師做啲嘢好啲，係做個形式。點解做做個形式？佢係做咗形式，佢諗住係得。但係內心係嗰、個嗰、個受害者知道， 處未處理得到，未清晒。未清晒。嗱所以就好矛盾。我又問一個比較比較即係坊間啲人會咩咩啦嗱，即係你譬如話有呢樣嘢咁，我亦我係絕對認同，因為我哋自己都有啲即係一二手經驗見過呢啲嘢，我自己冇，但我見過。但係呢個點同迷信之間分開咧？啊，有人哋覺得喂，好似你做呢啲嘢，譬如後邊話誒，喂呢啲嘢迷信嚟喎，咁你誒呢個問題我可以答。啊你唔知 而去信嘅就叫迷信。OK，你知去信嘅嗰啲就唔係迷信。例如七十年前，你同人講呢個世界係微波爐嘅，可以煮熟嘅，啲人都講到話你迷信嚟㗎啦，因為佢冇見過啊嘛。係咁但係如果你唔係喎，你知道啦，好似你而家現代你同人講微波爐，人哋會明㗎。哦，點點點點點，咁個分野就係呢度咯，即係係有一個咩？咁你以前譬如話，誒、我哋做節目都講過啦嚇、即係你誒 誒、自己係誒誒用啲遙視去火星或者去月球咁樣，咁以前都話你即係你黐線嘅，咁但係我呢個節目我哋已經證明咗，就中央情報局都做呢樣嘢㗎嘛咁你話中係咪？咁你就要推論一下，就係中央情報局有啲人都迷信嘅，OK，咁你可以咁講法嘅。係好啦，咁我哋翻嚟一啲好具體嘅問題啦，譬如話誒，阿、師傅，你覺得呢個世界有冇有冇改運呢樣嘢咧？有改運係有嘅。 其實睇下即係有時改運嘅嘢，睇你你對邊方面，每一家都有做法改運。茅山又有啦，道家又有啦，佛家又有啦，大家做法都唔同。但係得唔得，見仁見智，又唔可以講話包得。其實好多嘢，我覺得都係改咗運，都係好靠自己嘅。改咗運係俾個信心你啊！有樣嘢啊，得啦，師傅做咗啦，我運係會好啦。其實自己積極咗之後，可能根本係你自己 增強咗你自己嘅運數，改變咗嘅啫。係我覺得有時又唔可以太過迷信。即係啲安慰劑嚟嘅，係啊，你個人即係個精人啊，神咩都要靠自己嘅。嚇。係咁啊，師傅可唔可以人定勝天啊可唔可以舉啲實例俾我聽咧？即係改運咁樣。改運我如果我做法咧，一般嚟講，人咧每個人身上都有啲不潔磁場。嗯不潔磁場有啲人係鬼嘅磁場啦，有時係啲煞嘅磁場啦。嗯我哋所謂煞嘅磁場咧，可能人哋會唔明土煞、地煞嗰啲。 咁類似我講輻射，人哋會明白啦。嗯輻射對身體好唔好咧？梗係唔好啦，睇唔睇到咧？睇唔到。睇唔到。煞就係等於呢樣嘢。所以有啲人話風水化煞，喺個地方可以化咗間屋嘅煞氣就會好啦。但我所鑽研嘅嘢，我就唔係講話風，即係可以直接做嘅。好似我哋先幫人去處理先， 將佢身上如果冇鬼嘅，係有煞嘅，每個人咧由你出世到依家，每日佢所吸入嘅空氣入邊，去每一個地方都有好多負能量嘅嘢。有啲可能有啲地方負能量更重嘅，係有啲地方冇咁重嘅。咁、久而久之一累積聚咗喺身體咁耐，可能有啲積咗幾廿年啦。變咗我哋一個人係一個正能量嘅磁石，啱啱、出世，哇， 好強啦！吸到啲嘢，慢慢係咁喺空氣中吸入唔好嘅磁場嗰陣時咧，就變成磁粉啦。係咁磁粉積聚喺個磁鐵入邊咧，會變成乜嘢咧？塞咗啦，塞咗嗰個。唔通啦，係啦，咁我通常做法咧就會將開杯水俾人咁去清咗呢樣負能量嘅嘢出嚟。係咁人負能量清咗，人就光彩咗啦。正能量嘅磁石個吸引力就強咗。 我做法就比較呢個好通達喎，同埋係好直接。啊啊細路仔都會明嘅。係啊，因為我唔想咁迷信嘅嘢。係啊我就用嗱我正正常啲嘢，係我我明白我我諗有啲朋友都即係咦有你講呢樣有啲疑問喎嗱，即係我哋唔需要講具體嘅地點啦。嗯譬如話係誒行去香港咁樣，譬如我哋而家而家呢個住嘅地方係，有邊啲地邊啲方位係個負能量比較多啲嘅？ 其實方位冇話邊啲方位嘅負能量多啲。你去到某個方位，唔通我哋去到某某個地方要計住個方位去咩？冇可能。去到個地方可能嗰個地勢嘅唔好嘅，會吸到啲唔好嘅地方係。好似我哋去日本係，人哋都知道日本呢個地方好多輻射㗎啦。係吸完翻嚟， 嗰個負能量仲重咗嘅。因為我係佢都佢試咗，佢我試咗。啱啱兩個禮拜、三個禮拜前嘅經歷嚟嘅。因為我都有幫人處理過輻射，係輻射其實都同殺嘅一種嚟，我都處理過。環境嘅影響，係呢個係好似有啲人去到啲誒、呃所謂嘅，好似大陸有個叫做咩地方，嗰個叫做誒、呃南京大屠殺嗰個地方，人哋入去嘅 好多冤嘅殺喺度，啲人去到可能吸埋嗰度個憂鬱冤屈嘅嘢之後哦，成身都係嗰啲唔好嘅嘢，哦呢個係事實。即係走唔到嘅嗰啲意識，留低喺嗰個環境嗰咁度。你去到嗰個環境係咁吸，對你身體都唔好噶嘛係，太陰啦個地方。啊，你去到入邊你自己毛孔都會豎起啦，總之係啊啊，嗯，環境、時間都會有喎，應該係咩係啊？時候。嚇，有啲有啲係好好唔 啱嘅嗰個時間，你其實撞到咁你又冇都出事喎你因為我哋唔明白邊個時間，係其實已經堆積咗喺入邊好耐啦。嗯我哋唔喺度嗰陣時，好似我哋去個閂咗門，啊南京大咗個展館閂咗門，去到之後咧，嗯不斷積聚咗入邊，去到你咪吸嗰啲嘢，吸到啲嘢咯。其實咩地方都有噶，阿紀陶可以講呢啲例子啊，譬如話咧，佢去嗰個係長洲馬王堆係嘛？誒係馬王堆 一落到去就係、咦，成陣嗰個環境都即係好陰涼，因為佢本身係個霧嚟嘅嘛。感覺到其實係啊，有啲同埋 自己都其實因為咧嗰個都係叫誒、呃朋友叫咁啊參觀，咁啊自己又唔係好想去，因為始終都係人哋嘅嗰個墓，其實咁你會會遇到嘅啦，遇到嗰個環境咧，即係都係話你如果生勾勾咧，你攞嚟一個叫打攪。係係啊。係啊，咁啊有陣時咧，即係你當係嗰種誒好奇咁，你又去睇嗰陣咧，唔誒、可能唔小心咁樣就係撞嗰個環境 帶嚟嘅嗰嗰種殺氣。唔好嘅磁場咯。係啊係啊依家有呢啲經歷嚟嘅呢啲去就係一個旅遊景點，冇辦法㗎。係有啲人啲朋友話齋，變成你唔敢去咩？咁咪冇睇嘢啫嘛。係啊係啊，嗯我都落過去，你即係總之你落到去，你個人就唔係好舒服，因為嗰嗰陣味咧，同埋嗰啲陰，即係嗰啲濕氣啊， 好威好威重嘅因為嚇。地下地下地下地底嗱，嗰個係關鍵啦嚇，因為依依個咧，人哋本身係一個叫做係墓穴嚟噶嘛。咁、但係咧就有啲咧，就譬如我去過嗰個台灣台南嗰度咧，咁嗰個係舊建築嘅。嗯其實舊建築咧有陣時即係都積聚，好似阿師傅你話齋嘅嗰種有啲過去嘅一啲可能嘅負能量、留咗喺度。 咁我都係撞過嘢嘅，嗰嗰啲叫怨氣咯。係啦，嗰啲怨氣嚟嘅。我哋講負能量好啲，人哋會明白啲。係啊係啊係啊啊！呢啲咁你會變咗就係唔好似唔係一個迷信嚟㗎，係一個常識嚟嘅。呢個常識嚟。係啊係啊。不過點解會加咗輻射咧？人哋會明白好多咯。係啊輻射人哋知哦，個個都知道輻射係唔好嘅，睇唔睇到係睇唔到啊嘛。係咁啊，每個人聽到輻射個個都驚嘅。係有時一嚿輻射夠重嘅輻射，好似話喺日本嗰陣時，唔知人哋執到嚿石頭， 嗯哇輻射好重嘅，袋落個袋度係，翻到去隻腳唔夠一個鐘頭都要腳嘅。係你話點解釋呢樣嘢？佢佢有陣時會強烈到咧，即係如果你個身體敏感咧，你會感覺得到。係啊，啊，咁樣我諗師傅嗰啲你你就應該會個感覺好強喎。我感覺到。係啊，成個感覺但係你講呢度咧就啊，譬如頭先我哋提到呢啲咁樣，你係你你你點 feel 到？你點感覺到呢啲？你譬如你係行入去你就 感覺到啊，定係還是你有其他方法去做到呢個？其實咧，我一路修練咧係收收通咗個心感、心電感應。係因為咧，我係睇，我唔相信。嗯如果個心係好簡單嘅心，係唔通過你根本腦嘅意識，只有係與唔係，只有反應俾你。我覺得呢啲變咗係真，求真。 係如果睇到嘅有好多嘢，可能有啲嘢變出嚟都得噶啦。依家現今嘅社會好多嘢要造假好易嘅啫嘛。嗯哼係哇！嗰度有個靈體喎，嗰度有靈體喎，有個影喎，嗯哼乜都做到啦，拍戲都拍到啦。係咁我唔求呢樣嘢，我求感應、感覺。 咁你具體講啊，譬如 行到個地方，我聽你咁講，頭先你講，你你唔見到唔會見到任何嘢㗎啦，嗯但係你個心入邊就即係有啲反應心感，有啲反應係。啊，但係咧，我唔會刻意去 feel 佢咯。好似我就平時幫人去處理問題，都係朋友介紹揾我多。一般咧揾我都叫佢俾個相片我望望先，因為我睇到個望到個人，我先 feel 到佢有冇嘢，我先解答佢嘅問題。咁咧睇到佢真係有存在呢個問題，我話俾你聽，佢邪靈附身。 係因為有啲嘢，我覺得直接啲咯，唔需要去古靈精怪。嗯直接最好啊！直接了了當，個個都個個人都中意呢樣嘢。嗯直接講係點解會咁樣？你會有咩反應？咁你可唔可以講下有啲具咩具體反應啊？有啲人咧邪靈附身咧，根本有時瞓唔着覺啊，同埋佢意識上知道有嘢喺喺身體入邊，即係喺入喺身體入邊嘅，係啊，知道唔係嘅唔係話好似喺有第二把第二個空間啲人同佢講緊嘢，哦其實根本佢就喺身體入邊，係 佢又控制唔到。有啲人咪話黐線咯，係啊係啊，咁你去醫生精神科醫生話你真係係啊即係咩啊？幻聽啊幻聽幻聽係啊，有啲人咁咧有，我 feel 到有啲人有咧，佢唔信㗎。嗯因為係錯啱啱開始邪靈界嘅嘢咧，其實啱啱開始係附喺你身上。嗯所以我哋咧有時咧分鬼有分級數。嗯我哋分嚟最初級係鬼啊、微啊、邪啊、係正啊、妖。佢附喺你身上為乜嘢？其實佢都想係 給你陽氣嘅正能量，去提高佢自己。其實鬼嚟講都好有好聰明啊！唔好諗住鬼係蠢啊！咁慢慢啊，慢慢佢咪提高自己咯。開頭就鬼啦，喺你身上，慢慢你會變咗微。時間一步一來，掹住變咗邪、正、妖。 咁即係話佢係逐級逐級上㗎啦。係啊。咁佢佢呢個逐級逐級上嘅過程係點樣？即係佢要吸咩嘢，又搞到咩？其實咧根本佢你身上就吸你嗰啲負能量嘢。嗯。你嘅正能量講錯咗唔係負能量，係你嘅陽氣。慢慢吸就會提高咗佢嗰個力量。嗯。即係佢嘅養分嚟嘅。係啊。咁如果跟住你咁講，係咪佢即係喺你個身體越耐咧，佢就越做到呢樣嘢？佢慢慢會，如果越耐，慢慢會控制到你嘅思維。唔聽啦。咁以你遇過最長嘅時間有幾幾長呢個時間？ 見仁見智，有啲人一日可能係慢慢係鬼，有啲唔係嘅，一日就係邪嚟嘅。邪邪哦每個人唔同。啊同埋有啲嘢咧，我講真，你有啲人你會 feel 到咧，感覺到，其實即係好似腦電波，即係嗰個 AM/FM 收音機一樣啫嘛。係個朋友一你啱啱個啱啱個波段一一一一一中咗，你就啊誒可能就知道啦，睇到啦。有啲人邊度有啫？啊啲人咪話黐線咯，其實唔係。我其實咧，好似人哋話齋，精神病院大部分精神病人，嗯 其實有啲真係唔係精神病，係真係根本就俾人騷擾俾邪靈入咗身體，根本奪咗佢個身體嘅，可能佢自己個三魂七魄都唔喺度啦。哦。咁咩叫三魂七魄啊？三魂七魄，我哋人有三魂七魄喺度噶嘛，即係我正再喺人入邊，人本身我係咁有噶啦。嗯即係具體上，你講得太清楚，好長時間啊。嗯嚇，我簡單啲就覺得點講咧？我哋如果三魂嚟講，你我哋咪會分 神魂、精魂、氣魂，係。係自己三個地方。嗯咁啊變咗有時，嗯，我都唔知點去誒解釋俾你聽，有啲嘢嚇。好啊，咁嗱，即係譬如頭先你講，即係遇到呢啲情況啦。咁如果譬如誒、呃求助於你，咁、你首先會即係個處理個程序會點樣？一我睇誒，一般我就係即時咧會幫佢收咗佢， 嗯我會開支水，即時喺身合手去佢身上收落個清水嗰度，收入樽水度，係啦，咁即係叫幫佢捉咗出嚟先。哦，捉佢出嚟，捉咗之後咧，我會俾杯水佢飲，就清咗佢身上所謂嗰種鬼氣、邪氣。飲咗杯水之後，即刻會散。佢當事人都會感覺到呢樣嘢。係清理完之後咧，我會幫佢喺心口寫翻個光陽嘅嘢，叫佢封翻道門。嗯，即係要 冚住佢先，封翻道門唔封啊係封翻道門意思，唔好再有其他情嚟再又再入咗去，咁樣係嘛冇事啦係。因為我哋做嘢一定要。即係全面同埋徹底全面啊嘛徹底唔。通人哋今日你處理咗，喂過幾日又話又翻咗翻返嚟係冇可能嘅。身為一個師傅，你一定要諗埋呢一樣嘢。處理完之後，佢唔會再有呢樣侵犯嘅。幫佢清晒個底先。係啦，點解要清咗陣鬼氣咧？ 嗰陣鬼氣唔清，你仲會同佢有溝通，雖然我俾你做，佢仲會影響你。藕斷絲連。係啦，即係等於一條搭條天線嘅啫嘛。係。只係你趕咗佢出一出去， 跟住你走咗佢翻嚟啦，即係係啊，咁咁我通常同佢封咗道門，寫埋護身喺度咧，就冇可能再有咁第二個。咁會唔會好似後邊嗰啲嗰啲符要寫嗰啲符喺度，即係貼住咁樣嘅？其實唔需要，我根本就係叫做喺心口寫啫，哦叫做呢啲花字， 哦，冇可能要即係空喺空氣中都都畫出嚟係係嘛？係嚇咁就畫咗就就 O K 噶啦。係啊，我打咗佢身喺入邊。係係。咁如果譬如話誒呢啲誒個案咧，你你估計佢哋點樣係招惹到，或者喺咩即係情況之下會會出現咁嘅狀況？有好多問人問我咧，我啲嘢邊度知嘢翻？因為我有時好難解釋嘅係。我唔見你去到咩地方。如果 可能你去到某些地方，個啱啱去嗰個地方最陰氣最重嘅地方，你黐到啲嘢翻嚟唔出奇。係但係我同一般同佢講就話，處理完你唔需要追究佢唔好喺邊度嘢唔好問唔好問個問原因先，即係解決咗件事就算數啦。事情解決咗啦。係啊係啊 O K 就得㗎啦啊！。呢啲叫撞到正啊！即係你響一啲環境一啲時間做，有冇一啲咧，即係特登係因為佢而係有啲邪靈啊，或者其他啲污糟嘢係專登揾佢嘅 嚇？會唔會有呢種情況？都會有呢啲可能係作業嘅嘢咯，係即係有前因後果㗎啦。都有呢種啊啲因果嘅嘢肯定有㗎啦。嚇嚇咁會唔會唔係佢自己？譬如話佢家族啊，佢上一世啊，佢做嗰啲嘢，會會喺今世之後會遇到呢啲問題啊？ 呢樣好難講。嗯，我覺得呢啲問題，因為依家社會唔同咗啦，依家嗯科技社會又唔同咗啦係，同埋依家網絡世界嗰啲嘢穿梭周圍走噶啦，係比以前仲要多。我覺得依家嗰啲嘢。呢啲叫做係邪靈自由行咧。真我哋做做嘅嘢都可以係穿過呢個空間做嘅嘢，點解邪靈唔可以穿個空間過嚟？啊佢哋一定唔可以啦。因為我平時幫人哋捉處理啲問題，我唔再我冇見到當事人嘅，嗯， 我只係要佢發張相片俾我睇，哦，係我就直接係幫佢收過嚟。嗯哼，我都能夠喺個電話度收嗰隻嘢過嚟啦。點解空間係。就係咁嘅等於面對面？係啊！呢、個我都聽聞有有啲誒呢啲法事解決咧，係遠方嗰個人出咗事，咁佢託朋友去去揾師傅都可以解決到嘅。可以啊！係依家嚟講仲簡單，你咁啊以前 冇電話乜都冇，係咁啲師傅點處理？白鴿啊，飛飛鴿傳書，係咪一個方位一個名字，方位啊某些嘢就可以處理。而家咁方便，又即係呢呢樣嘢又講力量，係好講力量。我哋點解有修練啊？係我哋好求講求修練，好似我哋學功夫都由扎馬開始啊，打到爐火純青，你都要幾十年啊！即係唔係話咁簡單？我覺得係 咁啊，師傅，你講開修練呢個問題咧，就因為頭先我哋一開始就講係青竹觀音真心教啦。咁、每一個字，你可唔可以交代係咩嚟？同埋你修練個機緣點樣點樣係即係遇到咧？其實我十幾歲咧就接觸師傅咧，第一次咧就接觸一個師傅，我諗好多人都識嘅，叫何花生。嗯我跟咗呢個師傅都兩年啦，嗯去到另外一個機緣，可能就 轉跟咗另外一個師傅。嗯就我呢家，我認為呢個真係，我認為呢個師傅我帶動我學咗好多嘢，就係、係李紅。嗯李紅師傅咧，以前就喺海海壇街啊，海壇街八樓嘅。我哋後邊係啊，講以前我哋行樓梯上嘅係，我跟我師傅學都學咗成八年，誒、應該係六年幾。跟我師傅學咩啊？ 係過教啊、食符啊、修練啊。嗰陣我哋係每每個禮拜一次嘅啫嘛，禮拜二、根本就唔會阻話即係咩時間，好鬆動。係即係嗰陣時我哋又又對靈異啲嘢又嗯都怕噶嘛。以前僆仔嗰陣時，係啊咁啊跟我師傅咩咩叫學呢樣嘢過教？過教即係我哋茅山咧叫做有啲教過咗俾你咧，就變咗有個護身同埋咧法力俾咗你。嗯，但係乜都要靠自己修練，過咗俾你嘅嘢。嗯，咁啊 咁啊跟咗師傅五六年啦，其實咧我哋都冇學啲乜嘢嘅，講真，係、不停係教我哋啲嘢，教我哋人生做人道理啊，唔好亂嚟啊，唔哦好立亂去。害人啊！師傅做人都好好，我師傅教我好多嘢。咁啊、到師傅我到跟咗超六年幾，我師傅就身體唔好啦，嗯唔夠幾個月就離開咗啦。我師傅係咁頭先你提到嗰、個，譬如話唔好害人咁樣啦，就 譬如有啲咩規條你哋自己要守嘅？因為幾多規條咧，點解茅山人哋會咁秘傳咧？一直都，茅山係力量好高。如果你你練得到，但係好講個人個修為好唔好。如果你個人個修為唔好，我幫得到你，害得到你。如果有啲人修為唔好， 為咗錢你可能改變咗自己。嗯 係，原來害咗人可以揾到錢喎，咁樣去做呢樣嘢啊！嗯哇，落啲咩俾人哋啊？好似人哋話齋有啲搞到周身唔舒服啊，佢嚟揾你啊！嗯呢樣係唔做得㗎係，但係有啲人會去做㗎。咁舉個例啦，嗱，譬如我哋近排成日聽到咩落降頭咁樣咁樣，咁呢啲係咪害人或者即係呢啲係啊唔好嘅？嗱，落降頭好似有啲人就去降頭嚟講係人係泰國邊啦，即係啊嗱，我哋所謂嘅南南洋啊，嗯以前叫做，而家就 落降頭就落咗之後，有啲人話呢個人唔好啊，點樣你揾個降頭師啊，嗯我俾啲錢你幫我俾埋字，呢個人個名你幫我落去。嗯咁呢、個如果呢個人係真係為咗錢去做啲咁嘢，屬於邪師咯，我覺得。係但係據聞我自己聽到咧，而家好多即係社會上嗰啲著名嘅人都做呢樣嘢嘅嗯，有呢樣嘢梗有啦，正與邪乜嘢都有噶啦，啱唔啱啊先？因為個法師自己 個心點睇法，所以我點解我哋話我哋收人收徒弟都好緊要，我冇收徒弟我自己，喎。嗯因為我覺得我收到佢，我教到嗰啲嘢，嗯 唔知佢點諗。心術嘅問題，心心術術係好似話係心術不正咁點嗱，咁我係想即係翻翻嗰個即係降頭嗰樣嘢啦。誒、譬如話我哋對南洋嗰啲，譬如因為我真係而家見到喺街度見到，誒、淨係打埋法術出嚟咁樣。咁嗰啲嗰啲係咪係咪真係法術或者係即係嗰啲誒巫術啊之類咁嘅嘢嚟嘅咧？即係特別係巫術南洋南洋男人巫術真係有嘅。嗯 害人嘅哦嘢，亦都可以幫到人嘅嘢。巫術都有幫人噶嘛，係有白都有害人噶黑嘛巫術係。咁有啲人聽得多啲降頭就嗌多人冇噶啦，係咪俾個覺得係 害人咯係。好似以前南洋，我點解要揾巫師啊嗯？佢發咗啲問發生咗啲問題、鬼怪嘢啊、邪靈嘅嘢，都揾巫師去處理嘅。哦其實唔係，我諗而家都存在嘅，因為我最近聽到個傳說就係啊呢、個即係嗰個咩啊誒啱俾人趕落趕落台嗰個馬來西亞嗰、個嗰、個誒首前首相咧納吉納吉啊個老婆啊， 個老婆係係女巫嚟喎。係啊，唔出奇啊！其實有啲嘢咧，又唔可以覺得啲巫師巫師都有好有壞噶嘛，啊人都有正有邪噶嘛啊。其實調翻轉頭，我覺得一樣嘢， 鬼唔恐怖嘅，成日碰唔到，人仲恐怖啦。係咁啊，係，係呢個肯定係。係啊，係咪先？人嘅心術啊，仲誒誒勁過鬼添啦。係啊，講句説話係殺人嘅，係一樣啫嘛。咁但係好似譬如話啲人好多去嗰啲泰國啊、印尼嗰啲揾嗰啲巫師係咪係咪係咪真係有料到啊？啲嗰啲真係依家就就好難講，見仁見智，有啲會有。嗯你話有冇料到，就好難去衡量。嗯。 咁唔係使唔使大家去即係 Harry Potter 咁，大家鬥下鬥下先至知道咧？有時呢樣嘢就唔係鬥唔鬥，其實有啲嘢好似調翻轉頭，有啲人中咗降頭，嗯你揾到我，嗯我會收咗就算啦。嗯佢鬥冇意思㗎，冤冤相報咧。嗯。咁我覺得對個事主都會比較好啲咯。你頭先嗰個可以可唔可以舉個具體例子出嚟？有冇有冇做過呢樣我嘢？做過一樣嘢，啊就係可能呢個咧佢 屋企咧之前上一代得罪人嘅，嗯就落咗下一代嗰度。係咁咧我就識佢先生嘅。嗯佢太太咧就點解我就點解我做佢先點解佢佢呢個人好好嘅，點解會俾人落一樣嘢？因為我 check 到佢身上有有支針喺個喺喺個心口度。哦係 嗱，首先講講呢個人咧，即係頭先你講呢位女士啦，佢有個丈夫，咁佢個丈夫即係遇到你，即係話有呢件事之後，佢行為上有咩改變先？佢就同我講：哎呀，我入咗醫院啦，佢係啊嗰個心心口成日痛。嗯我我就 check 佢有啲唔退，即係我 check 落去咧，感應感應佢有啲唔退路。嗯哼咁佢就就跟住我就即係第二跟住佢同我講咧，我話叫我都同佢講噶啦，冇諗多啦，冇嘢噶啦，好快出院噶啦。嗯咁又有一次發個信息俾我話 講到想死咁樣，我就即刻去醫院睇嘅。嗯睇之後咧，哇唔對路喎，佢咁樣嗯，佢話成日個心口又痛又唔舒服，跟住我就幫佢推佢落醫院下邊，嗯就幫佢。 第一我掹咗支針出嚟先，係真係金屬針嚟嘅，唔係即係一個無形嘅嘢，係冇用哦嘅。我直接掹收咗落個樽嗰度。咁係咪好似以前我哋細個睇嗰陣時，就係整個公仔之後就吉吉佢嗰啲咁嘅嘢嚟嘅？呢啲咧就係睇可能睇電視太多啊！呢樣嘢咧我就唔識啦。可能咧喺泰國嚟講，可能真係要咁樣吉落去，或者我哋符都有飛符啦。點叫飛符啊？即係叫做黃豆法， 空氣同空氣啊。你啊依家喺誒，可能你喺中國嘅，我喺香港嘅。嗯 咪寫到夠力量咪去打咯。係啊，所謂鬥法嗰啲嘢啊啊，啊聽就聽得多啦。咁咁我講翻頭先嗰件事咧，我收翻清咗支針之後咧，佢心好舒服咗。係咁我再幫佢清埋啲負能量，佢個人我感覺佢就人人舒成個人佢都自己覺得舒服咗噶啦。 跟住我推翻佢翻醫院咯，咁過兩日又出院啦。人就冇乜嘢。有啲嘢我起碼有啲唔好講得太太清楚俾你知道，講得太清楚你真係俾佢驚啊！佢驚啊！係佢就認住，因為佢唔係可能揾個佢唔係揾我去幫佢做，揾個係啊嗯，就係知道有呢樣嘢。係嗯 咁我處理咗就算啦，有時係啊唔抵得講得咁清楚啊！你講得太清楚俾你，仲嚇親啊！係啊，因為好多時你以為解釋清楚俾你聽，等佢一乾二淨咧，但係佢可能本身佢諗唔到咁複雜。係啊，佢諗得仲複雜，仲麻因為你一煩。講嗰時，佢咧就即刻諗第啲嘢啦。啊，呢個針邊個俾我嘅咧？咁咧係啊就出事。但係可唔可以又可唔可以調翻轉頭講咧？即係譬如話頭先你有個咁嘅個案咧，有有冇啲人係自己嚇自己咧？即係冇嘅，以為淨係自己認住變咗變咗有咧？會啊 啊，會㗎，呢樣都會有㗎。點解有啲人可能做得唔好，做咗啲壞事，唔知咩事啦，係可能叫做啊，自己覺得咯。係有點解我哋有個心？心中有鬼。係我哋睇個心咧，心係攞嚟警惕我哋自己嘅，啱唔啱先？嗯咁呢冇辦法嘅呢樣嘢，有啲真係人為嘅，嗯係係俾人放嘢嘅，嗯可能俾啲一啲法師去放嘢去搞佢啊呢樣嘢啊。哼咁有啲人揾到我， 我處理咗就算㗎啦。有啲人同我講，邊個搞我㗎？要搞翻佢，我搞你做咩啊？你處理咗就得啦。點解冤相報何時了啫？你下咁樣，呢個打翻轉嚟，我係唔做呢樣嘢嘅。係咁但係頭先我哋講到，譬如話有啲係誒，即係因為一啲心理嘅原因做呢樣嘢，咁會唔會俾譬如呢啲人咧乘虛而入去呃佢錢咧？有啊，好多會，好多都會。 呢個會唔會解釋到點解啲有錢人咧會成日請呢啲師傅啊？因為即係有錢誒，可能都做得壞事多啦嚇，特登要揾呢啲，即係成日俾啲師傅去乘虛而入。或者我答答呢個問題，啊呢、個有錢人嘅問題咧，佢有錢，但係佢嘅問題咧，亦都唔係一般人解決得到。所以咧，佢就比較能夠，即係佢當佢一 OK 順境嘅時候，梗係有咩啦。但係佢好似例如嗰啲做幾百億生意，一 個股價跌或者各樣嘢嗰啲，佢嘅問題亦都係呢個世界冇人幫得到佢，所以佢唯有借助呢一樣嘢，所以叫可能咁當當當然有好多有好多係發財立品啦，有但係好多都做好多壞事亦都有，所以就我我我認為最大問題就係咩咧？ 佢嘅問題咧，通常咧好咪好咯，但係佢一爆鑊嘅時候咧，個問題咧太過大，係世界冇人幫到佢，所以佢唯有借助呢一種無形嘅咁啊，所以你唔好以為有錢好開心，有錢其實有陣時唔係好開心嘅啫。仲驚嗰般人仲驚過一般人啦。但係頭先 Billy 嗰度咧，我要補充下發財立品啫。但係發財之前做過啲咩？嗰啲都有有有後果㗎咁都係啊嘛。即都有係你你發咗都有都有財，有啲人我覺得而家有個好大嘅誤解，就發咗財之後立品就冇事，其實就唔係唔係都，有因為你發財之前咧， 嗰個過程本身都都引你好你多冇品之前就係出咗事喂，你冇品先發到財噶嘛？有品有品點發到財啊？呢樣呢個道理我唔知啊。可能就係人哋話一句想發財立品，發財就要立品，係啊改變下自己嘅行為啊，人啊，同埋一人咧年紀大咗。 長進咗，睇到好多嘢都會變嘅，係又唔可以一定話要發財立品嘅，係係係咪？最緊要自己開心。係啊，夜晚瞓得着，我成日講因為之發財咧係，有啲人覺得，誒，我有五十萬就夠咯，發財咯係。有啲人唔係嘅啊喎，到五十萬嗰陣時唔係咯，我仲要多啲錢。係啊五十萬而家一桶金嚟㗎五十萬而家係絕對唔可以當係發財嘅，OK OK。就頭先你提到嗰、個，譬如話誒、有啲人就係有錢，但係我聽講好似有啲人連冇錢都俾人呃喎。你有冇 見聞嗰啲例子？有啊，有啲人冇錢，佢都走去借錢翻嚟去處理自己身上嘅嘢。佢驚呢樣嘢，冇辦法，佢覺得呢樣嘢唔處理根本佢就唔會好嘅。係又俾啲人某些人講啲笑話落去咧係，加強咗佢個心理壓力。嗯 其實都係玩心理啫嘛。咁你而家有祈福黨啊嘛，哇！你最近啊，即係面色好差啊，你呢排咪行水運嘛？啱啱佢又係咁，又俾人咁樣咯。但係我必須要即係舉一個好例，一個好清晰嘅例子啦。即係呢個我唔係話去 sell 咩，因為係我真係親身聽過，而且當事人我係即係一個社會上知名嘅人物嚟嘅，就係、一個學者嚟嘅。咁佢係心理系嘅，咁我係親眼親自聽到佢，就係佢 係港大畢業嘅，亦都係一個即係做學術嘅啦。咁佢有一排咧就誒、好似頭先你講運氣好差，乜都唔掂。佢就係最後嗰個就係揾嗰個一個算命師傅師傅，嗯 咁咪幫到佢解決。咁、個幫咧解決就好簡單，就係佢話佢神主牌上面嗰係係一個橫梁，就壓住嗰個神主牌。可能個頂。壓頂，咁佢跟住即係 清咗個橫梁之後咧，咁佢真係全部就改晒個有嘅呢樣嘢改晒會有嘅其實咁點解我好強調呢？因為當事人本身係一個好好理性嘅科，即係近乎科學家嚟嘅，但係結果都都遇到咁樣。咁但係我哋就要強調一樣嘢就係、誒、迷信同呢啲係一線之隔嚟嘅。你一般人咧誒、面對呢啲問題咧，第一樣嘢你自己要即係個心理上要調教得好清晰啦。長哥，我補充少少。啊， 其實好多人咧就話呢啲係迷信，佢根本就未經歷過。係啦，未經歷嗱，我過。我簡單一句，我講一句，佢好。其實我覺得咧，你講呢啲説話嘅人咧，即係我想喺呢個機會講呢句説話。嗯你其實所謂嘅科學啊，你迷信緊科學啊。記住，科學解釋咗一小部分嘅啫，仲有好大橛，到而家都未解釋到。係解釋唔到所以所以你係你係呢啲嘢你個認知上，你根本未到達，你就係咁嘅嘢。其實我成日覺得講呢啲嘢嘅人咧係好無知，因為佢以為哦。 我小學讀呢本書，大學讀呢本書，跟住讀博士讀呢本書，佢佢係咁多本書嘅啫嘛。但係呢個世界嘅知識咁多層嘅知識，根本上我哋係好多嘢，所以我哋即係到今日一種態度就係咩咧？每一樣嘢咧，我哋保持一個唔會話即刻否定，係但係咧係我哋係一個觀察嘅態度。係啦因為呢係啦呢個咁嘅嘢，呢個呢個即係第一樣嘢就係你自己首先唔好自己呃自己，唔好自己嚇自己先啦。係咁點解會有產生呢種咁嘅精神壓力咧？其一就係、誒、你 做一啲嘢，你心裏邊你知道係唔啱嘅，啊呢、個好重要啦嚇。其二嘅就係你太多嘅精神嘅負擔啦，例如你例如你太多錢啦，太多錢都係一個精神負擔嚟㗎嘛。太多人謀住佢都太多人咩？因為你太多錢有一個好大嘅問題，就係身邊所有人咧，你覺得都唔係朋友嚟嘅。身邊所有嘅人咧，都係走嚟呃你啲錢嘅，想謀財想謀佢啫。咁你久而久之，你會有一種即係好奇異嘅精神狀態。可可能咧事實咧 十個裏邊咧佢有真朋友三個嘅，不過七個都你謀佢嘅。係啊所以所以呢個係佢係一路咁樣累積緊嘅嗰個經驗裏面，佢就知道個答案，你哋全部都你呃。喂其實仲有三個唔呃嘅，係不過都七個都係㗎啦。係啊，咁你一直即係解決晒。咁啊，我想問埋阿師傅，就係譬如話誒，你遇到處理啲問題嘅時候咧，就嗰個收費嘅問題，始終都係一個好好尷尬喎。就係譬如嗰個人冇錢咁，你幫唔幫佢咧？幫緣分碰到我就幫。嗯 人唔係一定要講錢嘅，錢係要講，但係你碰到即係佢冇能力，嗯唔通你就你能夠碰得到呢個人一個緣分嚟。嗯嚇，即係總之我譬如我哋今日認識咁都係一種一種緣分，就係啊，即係有啲嘢大家要交流下啦，係嘛啊因為你呢樣嘢都唔係我，我都係 發揚我自己先。係而家出嚟係啊，我都係今年先出嚟嘅啫。係啊其實我自己都有自己嘅職業噶嘛。係啊係，你本身你就即係唔係作為一個即係專業嘅，你就係作為一個即係幫人嘅。係啊。咁想問埋咧，就係誒係咩驅使你要即係出嚟去做呢樣嘢？因為我覺得好多人咧幫人處理問題太假咯，真係幫唔到人，唔係 點解自己唔去出翻啲力去幫下啲人咯？有啲人啲求救無門，嗯因為我處理過好多人，係雖然係朋友介紹我，或者碰到啲朋友揾我，我先幫到佢啫。如果冇嗰啲，佢揾到借助好多人，使咗好多錢，好似 B 爺話齋，啊有啲人使咗好多錢都幫搞搞處理唔到嘅。因為我覺得好多嘢我自己知道我自己去到邊，能唔能夠去 處理到呢樣嘢唔可以講求其嘅，誒得與唔得好緊要嘅。 O.K. 我或者我講個例子，而家嗰啲離譜程度點？咁咧就就誒、呃早兩日咧就有位小姐就姓梁嘅梁小姐，咁、就係誒嗰個陳百強歌迷會啊，咁其中一個成員，咁佢就同我講向我透露，就揾我，佢講埋個全名，佢俾埋個身份證我喎。嗯俾埋個即係嗰個乜嘢，佢話俾我聽。 佢話咧誒，你之前上過啲節目，你可唔可以講講我呢個個案，即係咁乜嘢？咁啊、相關人或者啲誒、呃、組織我唔提啦。係咁啊情勢咁樣嘅，佢喺個歌迷會度咧就識到一個男人，嗰、個男人咧就誒、呃姓江嘅，個、另外兩個字我唔講啦。OK，係咁啊喺陳百強歌迷會，好啦。咁我識到佢之後咧，就誒聲稱自己誒揾咗成千萬，跟住買咗兩間屋就俾父母住，咁而家咧就出嚟自己揾食啦咁樣，咁嘅意思。好啦， 咁啊黐飲黐食借咗佢錢啦，我諗呢啲小事。咁咧就做咗一樣嘢咩咧？逼佢去練一種嘅功法，逼佢去睇一本書。嗰本書黃色嘅，大家心照啦。OK，呢啲我唔想講啦。OK，咁好啦，咁啊一一一路逼佢，逼逼逼逼佢咁做，逼到點樣咧？個女性報警，去報警。咁咁之後點咧？ 嗰、個男呢、個其實所謂嘅朋友，佢同佢係可能有一定嘅關係啦嚇。咁啦、嗰陣時係去到佢屋企，知道佢係住邊。咁咧佢直情去做到 講到點樣咧？佢話佢同嗰個位女士講，叫佢抌咗只貓，抌咗佢屋企只貓，佢只貓俾陳百強上咗身。咁老實講，嗱。講真，本來呢啲嘢咧都唔關我哋事，但係點解咧？佢話：喂，你可唔可以提醒一下，趁呢個機會，就同翻，因為點解咧？呢、一個姓江嘅人咧，而家仍然喺呢一個誒、呃叫做陳百強歌迷會嗰度咧，一路滾傳， 一路喺度喺度行緊。咁啊、希望借咗呢個平台，因為佢佢曾經同佢講過，同嗰個女士講過，話佢俾邪邪靈上咗，咁佢有啲正法可以幫佢驅靈，咁啊，梗係講嗰啲唔好嘅嘢啦，咁樣。咁啊，於是乎嗰個女士都係去咗報警嘅。咁好啦。咁我哋就話，即係想借咗平台就話咧，提醒喺陳百強歌迷會裏面嘅女士，留意一位姓江嘅男子。OK，就如果佢同你講 誒話佢誒練啲咩聖法啊，或者同你借錢啊各樣嗰啲咧，要非常小心，因為而家好多呢啲騙子喺度揾食。係 OK 係啊係啊咁但係係咪相比之下咧，即係阿師傅你都覺得咧，即係誒、呃由以前同埋而家嚟講，係咪而家特別多咗呢啲咁嘅事件出現咧？多咗，反而係多咗嘅，用咗呢樣嘢去騙人太多啦。係 太多，以前冇咁多啊！以前有規矩太多啦。以前可能，依家可能咧亂亂晒龍啦，真係亂晒龍。依家嘅社會，但係呢啲可能就已經 唔唔係誒牽涉嗰個叫邪靈嗰啲嚟嘅喎，係局嚟喎，天仙局嚟喎，乜都有啊。係咯騙局又有啊，騙色又有啊，係騙財所以頭有乜都有先。師傅話人先最最恐怖，唔係係唔係唔係鬼去恐怖嘛，人係乜都做得出噶嘛。但係邪靈嗰啲會唔會係而家都係多咗咧？網絡世界真係事實多咗，穿梭網絡走來走去，哦，即係利用呢個網絡嘅嗰個空會間。係真係有。啊，咁嗱，你你呢個講法係咪話誒而家譬如以前咧就冇呢個網絡嘅時候咧， 你遇到呢啲呢啲咁嘅嘢咧，都係係係誒大家同聲同氣嘅。而家就譬如啲鬼佬啲鬼佬嘅鬼啊，鬼佬嘅鬼都會走嚟搞你啊！可以咁講啊！呢樣嘢網絡世界就係咁樣。啊嗱，我就最近聽到一個即係誒個案嚟嘅，都應該都都相當之真確嘅，因為嗰個消息來源都好好好正經嘅學術人家人士，就話有個朋友咧就應該女士嚟嘅，就去埃及啊，係 去嗰啲神廟度就摸咗一啲像啊，翻咗嚟之後咧就成個性格其他嘢改變咗，咁就亦都揾到你哋啲行家啦，就係、茅山師傅要去整咗佢翻出嚟。去佢出嚟嚇。咁照計就好似兩樣嘢唔啱波段嘅喎，即係嗰只如果即如果如果真係嗱，我唔係話呢個真係遇到遇到鬼啊。誒嗰、件事好簡單啫，佢出現佢去完之後做咗呢個行為就翻嚟有呢個結果。 嗱，我哋唔好講話真係有冇呢樣嘢嚇，係佢自己就唔自覺嘅，但係嗰個師傅睇到之後就話：誒、你係有一隻喺喺喺外地嚟嘅嘢又出你嗰度，咁呢個頭先同你頭先講嗰啲有冇有冇關係㗎？即係舉個例，譬如話佢埃及入邊嗰啲神像會唔會真係有呢啲咁嘅嘢喺度嘅？即係有啲記體嘅。其實咁耐嘅嘢都有冤氣喺度嘅，唔出奇嘅呢樣嘢一樣啫嘛。係係其實你講西方同中國唔一樣嘅，啊佢佢嗰個都係一個叫做係啲 霧嚟嘅嘛，都係嘅嘛哦一樣嘅啫嘛。唔係嗰啲又係一個啲咩誒掘掘出嚟嘅嘢嚟㗎嘛？你你要表有時你要分析下呢樣。係，嗯所以佢咪佢佢可能會唔會嗱？雖然佢喺出邊咗嚟啊，但係佢 收到接收咗嗰啲信息啊，係古埃及嘢嚟嘅咧。係啊，嚇咁但係佢冇得溝通噶嘛，佢佢冇得溝通啊，咁點你你你你點同佢但係佢即係話真係覺得有嘢喺佢啊自己身上咁樣係啊係啊啊因為咧，其實我哋嚟講唔就邪靈方面，我就唔會講係邊個地方，係 唔使理佢係邪靈。咩以我嚟講，佢就係邪靈。係我感應到係邪靈。簡簡單單就係有嘢喺就係你嗰度收咗咪得咯。你你你啲唔使去分析喺邊度嚟。即係你唔會問嗰個問題㗎啦，就係呢幾日點嚟，佢講咩話，佢佢係啊個佢聲音。嗱咁同埋頭先你提到嗰個咧，就誒你收咗之後咧，你係咪擺喺棵樹入邊㗎？我我收咗之後，我擺擺喺自己神壇。神壇點解咧？等佢慢慢去將啲戾氣去晒啦，嗯 我就會放咗佢算啦。佢都唔會再害人啦，已經係啱唔啱先？有時你滅得幾多唔可以嘅，係鬼有鬼嘅世界，嗯人有人嘅世界，啱唔啱先？係。咦？佢你咁你而家嗰個好清晰嘅，即係講嘅，譬如就大部分嘅嗰啲師傅咧，佢初初初初去做呢啲事嗰時候咧，佢就唔介意你嘅前因後果。總之對症下藥。你而家有啲咩事， 因為幫你就整走佢樹我做嘢係對應直頭係你係有嘢就幫你處理咗。即係你你點樣嚟點樣食，唔好理住。佢成日問第一步先佢我點解會嚟係，我點咁講？係因為我都唔知你係點嚟嘅，只有你話如果再聽佢講咁多咧，你介入咗啊你唔好啦會影響到佢太多係啊，係啊，呢個好緊要。問題喺度係係。我一般同你講，依家你冇事啦，你處理咗你咪得咯。 係佢知道佢自己知道係處理咗嘅，係佢要追究呢個問題。我咁我唔諗啦。我諗你點樣事情處理咗就完結咗啦，唔好去諗其他嘢啦。係好心機再重新去衝刺再做嘢就得啦。人生就係咁噶啦，處理咗你仲講唉以前做咩唔需要係啊啫？因為地球圓噶嘛，我哋啲係食飯嘅，係咁咪啲人做俾心機做啲嘢，係信心就翻嚟噶啦。啊咪人雖然係有低潮，有高潮，低潮嗰陣時，個人都會諗好多偏嘅嘢，嗰陣時 一樣嘅。咁仲有誒，我聽你頭即係誒節目之前提過，就係記樹嗰個係係咩嘢嚟嘅？即係其實我係啊，等阿阿阿 B 嚟咁嘅講。情況，誒、其實我哋咧茅山術裏面咧就有記石、記樹、記山。咁其實咧誒，阿、黃真人咧就做到一樣嘢，因為我哋聽就聽得到，但係點解我咁推薦呢一位誒、師傅？因為佢真係做到嗰樣嘢，就係話， 例如有啲人嘅身上有啲負能量、o k 咁其實負能量等於我哋嘅二氧化碳，我哋係唔要嘅，嗯但係樹係要嘅。嗯佢係有方法令到咧嗰個人只要一行出去個個個個露天嘅地方，嗯見到樹嘅時候咧，啲樹會幫手幫你吸走嗰嗰啲負能量。哦咁而記樹嘅意思就係話聽就聽得到。我真係老實講，我我我我哋咁耐，即係我都見識應該唔少噶啦。嗯老實講真係唔少，但係我 係真係做俾我睇嘅，係阿哦黃真人，所以我就話咁推薦阿黃真人。哦，明白明白，即係呢樣嘢就只聞其聲，但係就即係卒之見到就有人做到啦。有人做到。咁呢個記嘅意思就話係將一樣嘢擺咗落去先其實唔係嚇，我根本就好，跟嗰杯水好緊要。我嗰杯水飲完之後咧，嗯我要用樹嘅力量， 樹係有生命嘅，唔好嘢，我想一次過吸得快啲，等你成個人去可以喺短時間就喺嗰幾分鐘我清理晒。咁我就借咗棵樹，大嘅樹，將佢嘅嘢吸落去，我喺後邊將佢個所有唔好嘅嘢，我再打出嚟，即係喺後後邊背脊嗰度，我打出嚟，咁啊將隻樹又吸我又打，咪一次過再喺最短嘅時間 將負能量咁但係你係咪要帶佢去嗰棵樹嗰度嗰度做呢樣嘢？係啊，有時咧我就唔使嘅，飲完嗰杯水之後咧，嗰陣有啲人可能唔喺度嘅，啊我喺實喺羅湖啊，可能佢喺北京啊，我就會話你飲完嗰杯水之後，你落落落街，佢落到街一般佢都感覺到自己身上散緊係揮發緊啲嘢出嚟，你去到揾棵樹大啲嘅樹，到時拍棵樹俾我睇。嗯 O.K. 我話呢棵樹可以啦，你就雙手哦掂住棵樹。 到時咧，我就會通知你幾時清完，因為我咁一路我會感應緊有啲嘢散到幾時，一般幾分鐘就散晒噶啦。咁佢啲樹係啊，邊種樹有唔同嘅咧？邊種樹咧？係啦，即係係椰樹唔得，椰樹點解唔得椰？樹最唔得。椰樹唔得。一般咧，我哋都榕樹做，榕樹榕樹咁即係大樹，樹係有生命嘅。係係點解我哋有時啊有性添嘅，我哋朝頭早有啲人點解話要去行山咧？係 吸嘅空氣都唔同啊，係啊有時一樣啫嘛。但係我飲咗，我開咗杯水俾你飲，其實咧係一個喺入入飲到落身體入邊係喺度散發動去清咗你身上負能量嘅嘢，清出嚟嗰陣時可能係慢慢滲係，但係因為點解我要借住樹嘅嘅生命扯得快啲？係咁我而好短期可能我嘅拍嗰陣時，佢清咗嗰八成九成，其他慢慢等佢係 再慢慢散，又就散晒啦。嗯已經我覺得已經處理到差唔多噶啦，咁樣已經可以，起碼睡眠各方面都好啲咯。係 咁佢如果佢佢真係拎咗佢做咗呢個咁嘅方式之後咧，嗰棵樹會唔會同佢做咗老友嘅？唔係，唔係因為咧我係借咗棵樹，唔係呢個係好問嘅唔係問題，不過我都好想知。樹係開心嘅，負能量嘅佢要係啊，再唔好嘅嘢喺樹根排走咁樣樹，啲樹都識得分嘅，哦一樣嘅啫。嚇。係啊，唔好嘅喺樹根排走嘅啫嘛，好嘅就供誒供喺啲樹葉嗰度啫嘛。咁係咪棵樹越年紀越大，佢個樹齡越大，係越 好做呢樣嘢？係冇錯，佢個力量夠個扯得夠強啊嘛，一樣啫嘛。因為有即係前一排大家知道啦，就有個誒、即係誒、都係誒 即係師傅啦嚇，但係就唔係呢範嘅，就係嗰啲即係功夫嘅。咁佢哋而家都係誒佢同個樹接氣嘅。咁攬樹佢亦都係攬樹，佢攬樹嘅攬樹。咁佢亦都即係同我哋講咧，就話誒、如果你要做嘅話，你盡量揾啲即係嗰啲最 最古老嗰啲樹嚇，嗰、個氣啊氣場係特別好嘅嚇。咁、即係通常你就你會會做呢樣嘢。咁誒、譬如喺香港嚟講，邊個地方會比較好啊？即係即係去做呢樣嘢，即係啲樹啊。咁我好難講喎。其實你即係好多地方咯，你即係我只有話你附近有冇樹係有冇樹嚇？啊？你有咩棵樹？有棵樹夠大嘅，你拍我睇下，我就哦教你去點樣去做我法。講講啦，阿黃真人咧之前咧就喺我面前處理過一個個案，嗯 就喺啱啱就喺誒內地啊，深圳水圍，嗯咁嗰度咧誒出面嗰度啱啱有一棵一百六十年嘅大榕樹，嗯咁佢就乜都冇講，叫佢落去嗰度，即係睇咗嗰棵樹冇問題。咁、個人，咁、個人講翻我聽咧就話咧。 佢雙隻手兩隻手撳住嗰棵樹嘅時候咧，係有真係有力，因為佢吸咗啲嘢落去。一路呢個人好硬頸，好硬頸，OK，死唔佢嘅硬到講佢唔信，點都唔信，點都唔信。即係我啲兄弟嚟，我同你講，我由細對到嗱你大。嗱呢個個案你詳細少講少啦。嗱呢個嗱其實當事人本身出現咗咩問題其實佢先？咁樣咧，佢就睇錯咗。其實佢睇到啲嘢，睇到啲嘢，嗰樣嘢佢覺得誒係應該係唔係發生，即係佢唔係事實嚟嘅。啊即係例如佢見到啲嘢， 大家都見唔到嘅。咁、哦好啦，後期咧誒、呃我就介紹咗佢俾阿黃真人識。咁、黃真人之後咧就睇，唉、你睇錯嘢，咁佢唔信嘅。咁、結果咧佢就帶咗佢落去，啱啱喺嗰個深圳水圍嗰度食飯。啊，咁咁講啦，啊我真係話，啊落落嚟落嚟，落到嚟行埋棵樹度啦咁啊。好啦，咁啊兩隻手叫佢拍住棵樹，佢同我餐頭講話咧，兩隻手咧真係有啲力扯住。咁呢個係第一個。第二個嘢咩？ 個頭頂咧，個指甲嗰度一啲嘢散出嚟。好啦，第三樣嘢就係咩咧？黃真人要求佢望住棵樹，當我望住棵樹咧，佢睇住，突然間嗰隻眼蒙一蒙，一道氣，轟哦散咗。佢即係入佢入邊有嘢啦。係係有嘢。佢都完全佢就解佢佢講翻俾你聽。負能咁負能量，因為佢真係吸走咗。咁、所以嗰個兄弟真係硬頸到不得了嘅，最後都哦，嗰、個講唔到啦，會不得不信，不得不信啦。唔係有啲嘢，我覺得咧係即去做俾人， 可以解答到好多個案咯。嗯你有你得嘅咪做俾佢睇。你講冇用噶嘛，講哇，嗯係咪啊？你哋兩個係咪搞埋啊噶？唔等我做完你咪知咯。嗯咁一般做完之後咧，人有啲人佢佢自己都話隻眼點解望嘢清楚咗嘅，或者負能量清咗出嚟啦。係係咁咪隻眼咪冇咁蒙咯。係係係。咁呢個算唔算屬於改運啊？呢個運氣已經好咗噶啦，係屬於改運。 屬於改運。佢之後都暢順咗好多，暢順好多暢順負能量嘢清清晒出嚟。嗯磁粉我講磁粉啊，嗯人哋會明白磁啲磁粉清咗出嚟嗰個磁就係咁冇晒磁粉，嗯吸力都唔同啦，個引力都唔冇嗰啲同咗啦磁。粉嘅渣彩啊！咁啊要靠佢自己再勤力啲做嘢，個信心翻咗嚟啦嘛，覺得係喎我幫佢啲負能量清咗啦，佢再勤力啲，嗰個可能好多嘢嗰變化大個兄弟嘅 case 係點樣咧？ 家庭、事業，OK，感情各全部樣嘢全部出全部問出問題，搞到幾乎即係講得衰啲講，亦都比較現實，幾乎準備自殺咁滯，即係咁啊！收尾去到一個位，咁我睇到唔對路。咁我講咗，我唔會再做任何嘢啦，啊唔使講，OK，帶你見黃真人呢個啊啊，OK，啊咁就我真人搞掂，啊即係呢個呢個乜嘢，咁啊結果 完咗之後咧，而家慢慢咧各方面咧係順翻 turnover 啦，turnover turnover， turnover 啊嗱，好啊，我哋喺度誒，即係休息陣間啦。咁因為仲有好幾個即係好精彩嘅問題咧，就要問下即係師傅嘅啊。